CHUNKA hukniok kah capítulo. YULIA apostol kunamanta. kichik kichikmayan hakunata niptipas. Ari aguantaykuan kichikya. Dios pacientes hanman hinam hamkunamanta sientini. donzillata hariwan kasarakoh doncillata hinam, haikichi Kristuman PRESENTANAIPA canaiki engañasqa mancha kuchkani. Kulebram saklillaña kasqanrayku, ibata engañarurja. Chaynam hamkunapas Cristuman chuyasunqu kasqaykichikmanta, pantachisqa kawaqchik. Ichapas hukaqnin hamuspan willasunkichikman, mana ñuqaykupa Jesus Jesusmanta, manta mana chaskisqaykichik Espiritumanta, otaq huk pasutinpi salvakuymanta, y chaskiykuaqchi. Chay hatu hatun apostolkunamantaqa mana chukani. Rimas hay wanka wanka kaptinpas yachayniyqa manam chaynachu. Chaytaqa tukuy ima hay kiko. Manam dios manta alguien noticiata gratis hamkunaman paija. paimi umilia Umilakurhani, Hamkuna huqarisqa kichikpa. Wakin Wakchaya wakchayachirqani Hamkunata servinaypaq Pagoita chaskispay. Hamkunawan kachkapti qullqiy kutukuruptimpas, mana mañakurqaykichikchu. Asuanja Macedonia lawpi kaq apachimuarja. apachimuwarqa. Manama y imatapas Nitahmi Nitaqmi Kichikpascho. Sonjoipi kah Cristupa chiha palabranraykum nikichi. Grecia upipas, manam upallachiwanhakuchu, kay hatah kay nataja rimachkani, hamkunata mana kuyas paichu? Dios niyachan hamkuna kuyas haitaja. Kay rurashaytaha aswanraqmi rurasaq. Chaynapi ñuqaykuta, hatipakuspa alabakuhkuna ama kupa. Paikunakha llulla apostolkunam. liam kaspam Cristopa apostolen Tukunko, Kayqa manam kunapachu. Diablopas tikrakunmi achkichkak angelman. Chainam diablopas kunapas tikrakun alien sirviqmanraq. Ichaha huk punchawmi sentenciasqa ruras hankuman hina. Apóstol Pablopa ñakaris hankunamanta. Yapatawang minikichi, Amaya hapiwaichikcho lukupaja. Chaynapagña amaya harkakuwaichikcho hina tumpayaptapas alabarikunaipa Alabakuspayqa manam señor paruranan hinachu rurani, aswanja loco hinam marimani hina alabakunku, Chaynaqa ñuqapas alabakusaqya. Qamkunaqa sapa kachkaspam kusikuyuangarach lukukunata kichik. Manam imapas hukusunkichikchu servichikusuptikichikpas, ingañasuptikichikpas, tukuy imaykichikta hechusuptikichikpas. Alabakuptinkupas hinaspa uyapi lahichusuptikichikpas. Pinqakuywanraqmi nini. Ñuqaykuqa manam chaypa hinachu karhaniko. Pipas imamantapas Mamantapas ichaqa ñuqapas loco Locohina alabakuyman, aswan mastara. Hebreo kastachu kanko, ñuqapas chay kastam kani. Israel kastachu kanko, ñuqapas chay kastam kani. kunachu kunachu kanku, ñuqapas paypa mi kani. Cristopa cervejninkunachu, kunachu, hinam Ñuqaqa aswanraqmi Cristutaqa servichkani. Paykunamantaqa mastam Liam karhani, Mastam asutitapas chaskirqani. Karcelkunapim karqani. Achka wanyui wañuymantapas ayqirqani. Pichqa kutitam judiyukuna asutiwarqa kimsa chunka isqunniyuq makita. Kimsa kutitam tawnawan waqtapawarqaku. Huk kutipiñataqmi rumiwan chuqaparwarqaku. Bukipas kimsa kutitam viajachkapti yakuman chinkaykurqa. Huk punchaw huk tutanñataqmi lamar huchapi. Achka achkatam ilyarhani, hinaspan peligrukunapi karhani mayu manta. suamanta, kastaykuna hinaspa mana judyu kaqkuna wañurachiwananmanta. Peligrullapitaqmi karqani kunapipas, lamar pas. Chhaynataq wawqi mantapas. llamkayllapi hinaspas Karhani, karhani, Achka kutipim karhani mana puñusqa, Manta, yakumanta, mana mikusqa, chiripi hinaspa pachaymantapas ususqa. Tukuy kaykunamanmi, yapakuykunraq llapallan tapapuncha tapapunchaw kwintallikuyni. Pipas iquyaptinqa ñuqapas iquyanitaqmi. Pipas urmachisqa kaptinñataqmi pinqakuywan kani. Alabakunay kaptinqa mana a kasqaymantam alabacusa. Señor Jesús pataitan wiñaypaq alabana Diosmi yachan mana llullakusqayta. Damasco llaqtapi rey aritasta cervej prefecto cuidacherja chay punkunta preso hapirachiwananpaq. chay chayllaqtapa murallampa vintanantam kanastapi warkur inaptingmi inaptingmi aihikurhani.